السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن من نعم الله تعالى على عباده أن يوالي مواسم الخيرات عليهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا محمد صلاة سلام زمفكيه katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwafanyia na kuwapatia musimu ambazo ziko na khairati nyingi kwa lengo la kuwapatia ujira na malipo ziada na tujuavyo tupo katika hizo musimu ambayo kwamba inajulikana kama ashhurul hurum anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tauba ndani ya Qur'an inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum anasema Allah hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi kumi na mbili tangu alipoumba mbingu na ardhi inajulikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kunayo miezi kumi na miwili kisha akasema minha arba'atun hurum kati ya hizo miezi kumi na miwili kunazo miezi minne ambazo ni mitukufu anaifasiri alayhi salatu wasalam hizo miezi minne mitukufu akisema katika hadith thalathatu mutawaliyat miezi mitatu ambazo kwamba zinafuatana dhilqa'da au dhilqa'da wa dhulhajj wa dhulhijja wal muharram wa rajab mudhar baina jumada wa sha'ban alhadith muttafaq عليه Rasul alayhi salatu wassalam anaweka wazi kuwafahamisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hizo miezi mitatu zinafuatana ambayo wakazitaja ya kwanza ni Dhulqa'da na Dhulhajji au Dhulhijja na vile vile Muharram na Rajab Mudhar ambayo kwamba ipo baina Jumada na Sha'ban kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika dinul qayyim hii ndiyo dini ambayo imenyoka dini ambayo kwamba iko safi kabisa fala tadhlimu fihinna anfusakum basi katika hizo miezi minne mitukufu msiweze ama usiweze kudhulumu ndani yake nafsi zenu kwa kutenda madhambi fala tadhlimu fihinna anfusakum basi msiweze kuzidhulumu nafsi zenu ndani ya hizo miezi minne mitukufu na vile vile ibn Abbas radiyallahu anhu قال انا سيما فلا تظلموا فيهن انفسكم في الاثني عشرة يعني msidhulumu nafsi zenu katika miezi zote 12 yani inamaanisha kudhulumu nafsi zenu katika hizo miezi minne mitukufu inakuwa ni ashaddu dhulma ni dhulma kubwa zaidi lakini haimaanishi kwamba watu wamasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo miezi mingine kisha wakawacha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo miezi minne peke yake bali ni kuacha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi zote kumi na mbili walakin itakuwa ni makosa kubwa zaidi yeyote ambaye kwamba atakuwa anatenda madhambi katika hizo miezi nne mitukufu ama yule ambaye kwamba atapewa tawfik na Allah subhanahu wa ta'ala ya kufanya mazuri ya kufanya ibadat sampuli tofauti tofauti basi vile vile atakuwa ni mwenye kupata malipo kemkem kem, na malipo nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala maudhui yetu ni fadl shahrullah almuharram ubora wa mwezi huu ambao kwamba tumeingia ndani yake leo hii ambayo kwamba ni muharram na kunazo ibada nyingi ambazo kwamba tunafaa kufanya katika miezi mwezi huu miongoni mwao ambayo kwamba ni kubwa zaidi ambayo ni maarufu kwa watu wengi ni siyam yaumi ashura ni funga ya siku ya kumi katika mwezi huu wa Muharram na sharti ya kukubaliwa ibada tujuavyo ni mbili na katika mwezi huu vile vile kunavyo vitu vingi ambavyo kwamba vitafanywa zinakwenda khilafu zinakwenda kinyume na Qur'an na vile vile zinakwenda kinyume na mafunzo ya sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo ili ibada ya mtu ikubaliwe sharti lazima iambatane na haya mawili ya kwanza ni al-ikhlas iwe ibada hiyo anaifanya na ikhlas yani anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hiyo ibada na vile vile ya pili ni mutabaa yani kufata rasul alayhi salatu wassalam kwa sababu ibada zote tunachukua kutoka kwa rasul alayhi salatu wasalam namna alivyofanya basi hivyo hivyo ndio tunafaa kufanya ikienda kinyume basi inakuwa ibada hiyo haikubaliwi ikienda kinyume na ikhlas na mutabaa basi inakuwa haikubaliwi anasema ibn Rajab rahimahullah وقد اختلف العلماء وقد اختلف العلماء في الأشهر الحرم أفضل وما مع علماء كوسيانا نا مزيجاني ديوبورا زايد كوشين لنجينة كتك أشهر الحرم فقال الحسن وغيره أفضلها شهر الله المحرم حسن نوانزاكي وكجيبك إلي يقوى بورا كتك هزو miezi minne mitukufu ni shahrullahi almuharram warajahahu ta'ifatu min almutaarikhin wakaweza kuirajihisha kundi katika wanahistoria wa kiilmu hii ni kuonesha ubora wa miezi mitukufu na iliyokuwa bora zaidi katika hizo miezi minne mitukufu akasema ibn Rajab kwamba wamehtalifiana walakin afdaluha alivyosema Hasan ni shahrullah almuharram kisha hadithi nyingine ambayo kwamba inaonesha ubora wa hizo miezi minne mitukufu na mwezi gani ndio bora zaidi kunayo hadithi ambayo imepokewa na Abi dharrin رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم الموليزة رسول عليه الصلاة والسلام يعني أبي ذر الموليزة رسول عليه الصلاة والسلام كومبا وسكوغاني wakati gani katika usiku ni bora zaidi akamwambia kwamba ni fil layl ndio bora zaidi na vile vile akamuuliza na mwezi gani ndio bora zaidi katika miezi zote rasul alayhi salatu wassalam akasema afdalul ashhur shahrullah alladhi tad'unahu almuharram mwezi uliokuwa bora zaidi kati ya miezi zote ni mwezi ambayo kwamba ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba mnaita muhadham kwa hiyo hadithi hii inaonesha ubora wa mwezi huu wa muhadham na nyingine pia vile vile ambayo kwamba inaonesha ubora wa mwezi huu ni iliyopokewa na Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qali qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram yani funga bora baada ya ramadhan ni funga ambayo kwamba inapatikaniwa katika shahar Allah al-Muharram wa afdalu salah ba'da al-fariidha salatu al-layl kisha rasul alayhi salatu wasalam akasema sala iliyokuwa bora zaidi baada ya sala ya faradhi ni sala ya usiku kwa hiyo sala iliyokuwa bora zaidi baada ya salatu al-fariidha ni sala ya usiku naam na funga ambayo kwamba ni bora zaidi baada ya funga ya Ramadhani ni funga ambayo kwamba ipo ndani ya mwezi wa Muharram kwa hiyo tumesha kuona kwamba ubora wa mwezi huu wa Muharram kisha kunayo faida ambayo kwamba Sheikh anasema fi hadha ash-shahr يوم حصل فيه حدث عظيم ونصر مبين na vile vile katika historia katika mwezi huu wa Muharram kunayo siku ambayo kwamba ilitokea tukio kubwa na vile vile ilitokea nusra ambayo kwamba iliyokuwa wazi kabisa adhhara Allahu fihi alhaq ala albatil Allah subhanahu wa ta'ala alidhihirisha haki juu ya batil katika mwezi kama huu siku fulani haifu anja Allahu fihi Musa haifu anja fihi Musa alayhi salam pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomuokoa Musa alayhi salam wa qauma na vile vile akaokoa watu wake wa aghraqa fir'aun wa qauma vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza fir'aun na watu wake fahuwa yawmun lahu fadila adhima basi siku hii ni siku ambayo kwamba anazungumzia siku ya Ashura ni siku ambayo kwamba iko na fadila kubwa zaidi wa manzila qadima na ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء أنا سمع ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى zimfikia yeye pamoja na mzazi wake kwamba hakika Rasul alayhi salatu wasalam alikwenda Madina kisha akawapata mayahudi wanafunga akawapata mayahudi wanafunga yaumu ashura siku ya kumi ya mwezi huo muharram فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام كووليزا ما هذا اليوم الذي تصومونه hii ni siku gani ama ni kwa nini mnafunga siku hii ya leo faqalu wakamjibu kwa kusema hadha yaumun adhimun hii ni siku kubwa anja Allah fihi Musa wa qauma alimuokoa Allah subhanahu wa ta'ala Musa pamoja na watu wake wa aghraqa fir'aun wa qauma vile vile akaangamiza fir'aun na watu wake fasamahu Musa shukran basi kwa sababu ya hilo Musa alifunga katika siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa kutokamana na vitimbi vya Firaun na uadui wake pamoja na watu wake fanahnu nasumu basi ndiyo sisi mayahudi wanamjibu rasul alayhi salatu wasalam wanasema kwa sababu hiyo ndio pia, pia sisi tunafunga faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasul alayhi salatu wasalam akasema fanahnu ahaq wa aula bi Musa minkum basi sisi ndiyo tuna haki zaidi na ndiyo bora zaidi kwa kumfata Musa kuliko nyinyi fasamahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam basi akafunga katika hiyo siku ya kumi rasul alayhi salatu wasalam wa amara siyami kisha akaamrisha wale masahaba zake kufunga vile vile hiyo siku kumi يا موزي ومحرم ربكم ان يوم عاشوراء حديث متفق عليه نعم ولاحمد عن ابي هريره نحوه وزاد فيه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينه على الجودي فصامه نوح شكرا vilevile فيل hadithi imepokewa na أبي هريرة kutoka أحمد أنا سيما imeongezwa wa huwa al-yawm vile vile hiyo siku ya kumi ya Muharram ambayo kwamba ni yamu Ashura ndiyo siku ambayo kwamba ilitua ile safina katika jabal hiyo vile vile Nuh alayhi salam akafunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo funga ambayo kwamba tunafunga katika hiyo siku ya Ashura ni kwa sababu ilitangulia naam hadath ilitokea tukio kubwa ambayo kwamba ilikuwa ni hii ya Musa alayhi salam kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na vitimbi na uadui wa Firaun kwake yeye pamoja na watu wake vile vile katika uh, hadithi imekuja kwamba ndiyo siku ambayo vile vile aliweza ku aokolewa eh, Musa alayhi salam na Musa aliweza kuokolewa Nuh alayhi salam pamoja na wale watu wake ambao kwamba walipanda katika safina waka, ikaweza kutua katika hiyo siku ya kumi ya Ashura basi akaweza kufunga vile vile naam nabii Allah Nuh kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo fadhila ambayo kwamba aliwapatia hii inaonesha vile vile sisi tuchukue wasia ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam aliwapatia masahaba zake kwa kuamrisha kufunga siku kama hiyo naam na siku hiyo nadhani kama leo ni tarehe ya kwanza ya Muharram huenda ikaangukia siku ya Jumatatu siku ya Ashura huenda ikaangukia siku ya Jumatatu vile vile tunahimizana kuweza kufunga siku hiyo ya Ashura na kunayo malipo vile vile kemkema ambayo kwamba tutaiona kule mbele vile vile anatueleza ibn Abbas radiyallahu anhuma qal anasema ibn Abbas radiyallahu subhanahu wa ta'ala zimfikie pamoja na mzazi wake qala alisema ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان متفق عليه ابن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى تمشيكيه pamoja na mzazi wake anasema hajaona رسول عليه الصلاه والسلام alipokuwa anakupia yani yataharra ameifasiri kwa kusema alikuwa anaipupia saumu ambayo kwamba alikuwa anaifadhilisha zaidi ya zote illa hadha yani alikuwa anafadhilisha saumu ya yaumu ashura kuliko saumu nyingine za tatawu kuliko hii siku yani hakuna saumu ambayo kwamba rasul alikuwa anaikupia zaidi kama saumu ya siku ya ashura wa hadha shahr yani shahru ramadan na vile vile saumu ya ramadan kwa hivyo kuna faida hapo kwamba rasul alayhi salatu wasalam alikuwa anakupia zaidi kutekeleza siyami ya Ramadhani na vile vile saum ya siku ya Ashura hadith muttafaqun alayh kwa hiyo tunapata kufahamu kwamba siku ya Ashura ni siku bora zaidi na vile vile funga ya siku ya Ashura ndiyo funga bora zaidi baada ya funga ya Ramadhani yani funga iliyokuwa bora zaidi baada ya Ramadhan ni funga ya Ashura naamna na kunazo niqat zingine ambazo kwamba zinaonesha ubora wa siku ya Ashura anasema kwa sababu Musa alayhi salam aliweza kufunga na vile vile kana ahlul kitabi yasumuna watu waliopewa vitabu vile vile walikuwa wanafunga hiyo siku ya Ashura bal hata Quraysh kanat tasumuhu fil jahiliya bali hata makuraish vile vile walikuwa wanaifunga hiyo siku ya Ashura katika zama za ujahiliya na imepokewa hadithi nyingi ambazo kwamba zinaonesha ubora wa hiyo siku ya Ashura na vile vile funga yake minha ma jaa fi sahih muslim عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وكيو حديثي يكون إيش بورا يفنغ يسكو يا عاشوراء أما يكون با يمبكيه كتوكو أبي قتادة أنا سيما حقيقة متو ألموليز رسول عليه الصلاة والسلام كوسيانا نفنغ يسكو يا عاشوراء rasul alayhi salatu wasalam akamjibu kwa kusema inni ahtasibu ala Allah hakika mimi nataraji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira sana allati qabla ama atakayefunga siku ya Ashura basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea madhambi ya mwaka uliopita rawahu muslim hadithi imepokewa na muslim وهذا من فضل الله علينا an ja'ala siyami yawmin wahidin yukaffiru dhunuba sana kamila na hii ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi funga ya siku moja inakuwa ni sababu ya mja kusamehewa madhambi ya mwaka mzima hii ni naam fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia sisi waja wake kwa hiyo akipatikaniwa mtu katika mgongo wa ardhi na yuko hai na afya yake na siha yake njema basi ni bora zaidi aweze kukimbilia na kuweza kutekeleza funga kama hiyo ili aweze kupata fadhila ya kusamehewa madhambi ya mwaka ambayo kwamba yametangulia kwa sababu hatufahamu kwamba labda mwaka huu ndio mwisho wetu wa kuwa katika ulimwengu huenda mwakani usipatikaniwe kwa hivyo fadhila ama msimu kama hizi zikitukuta basi tuweze kufanya hala hala kuweza kukimbilia hizo khairat ili tuweze kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala الحكمة من صيامه hikma gani ipo ndani ya funga hiyo ya siku hiyo anasema wal hikmatu min siyamihi anna yawma ashura huwa al-yawm alladhi naja Allahu fihi Musa hikma ya kufunga hiyo siku ya Ashura kwa sababu ndio siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweza kumuokoa Nabii Allah Musa alayhi salam na vile vile akaokoa watu wake kutokamana na Firaun na jeshi lake fasamahu Musa shukran lillah Ta'ala basi Musa aliweza kushukuru kufunga siku hiyo kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wasamahu nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile akaweza kufunga nabii wetu Muhammad sala na salam zimfikie wa amara bisiyami vile vile akaamrisha wale masahaba zake kwa kuweza kufunga siku hiyo fajaa fi sahihain min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala ikaja katika sahihain yuko hadithi ibn Abbas radhi Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake pamoja na mzazi wake na hadithi tuliweza kusoma kule nyuma niyo hadithi ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam alikwenda Madina akawakuta mayahudi wanafunga siku kama hiyo ya Ashura ambayo kwamba ipo katika mwezi huu wa Muharram mwezi wa kwanza ya Uislamu katika siku ya kumi akawauliza mbona mnafunga wakamjibu Rasul alayhi salatu wasalam kwamba tunafunga hii siku kwa sababu ni siku kuu ambayo kwamba aliokolewa Musa alayhi salam pamoja na watu wake kutokamana na Firaun na jeshi lake basi ndio Musa alifunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakasema ndio sisi vile vile tunafunga siku kama hiyo basi nabii alayhi salatu wasalam akawajibu kwa kusema basi sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi akafunga alayhi salatu wasalam kisha akamrisha wale masahaba kufunga amma alhikma fi siyami alyawm atasi' amma hikma ya kufunga siku ya tisa ni gani hikma ya kufunga siku ya tisa ni gani al-Imam an-Nawawi rahimahullah amenukuu kutoka kwa maulama njia nyingi walakin kubwa zaidi ni kuweza kuwakhalifu mayahudi kwa kufunga kwao siku ya kumi hikma ya kufunga siku ya tisa ambayo kama ni kubwa ni kuweza kuwakhalifu mayahudi kwa sababu mayahudi walikuwa wanafunga siku ya kumi peke yake na vile vile nyingine ni kuweza kupatikana labda Ah, imeanguka يوم عاشوراء siku ya jumua ikianguka siku ya jumua يوم عاشوراء basi itakuwa ni bora zaidi kwa sababu umezuiliwa kufunga siku ya jumua peke yake itakuwa ni bora zaidi kuweza kufunga siku kabla yake naam ndio imekuja mradi ya kufunga siku ya tisa ni kuwakhalifu mayahudi kwa sababu wao wanafunga siku ya kumi na vile vile imezuiliwa kufunga siku ya jumua peke yake kwa hiyo inakuwa ni bora zaidi mtu akafunga siku kabla ama siku baada yake وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة اليهود كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما njia iliyokuwa ina nguvu zaidi katika hizi njia ni kuwakhalifu mayahudi kama alivyoashiria Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuna nukta ya mwisho tukimalizia ni maratibu siyami yaumi ashura daraja ama stages za kufunga hiyo siku ya ashura na ulama wameieleza wanasema awalan siyam يوم التاسع صيام اليوم التاسع والعاشر وهذا أفضل المراتب يا كwanza kabisa ambayo kama maulama wameiweka katika vitengo vitatu hivi vyote vina juzu ya kwanza kabisa wanasema ni siyam al-yawm at-tasi' wal-ashir wal-yawm al-ashir ni kufunga siku ya tisa na siku ya kumi wa hadha afdalu al-maratib na hii ndio njia bora zaidi ambayo kama ni ya kwanza ni hadithi ya قتاده عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ولحديث ابن عباس عند مسلم أيضا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر hizi hadithi mbili zinatuonesha ama zinaunga mkono hii nukta ya kwanza ya kufunga siku ya tisa na ya kumi hadithi ya kwanza ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abi Qatada kutoka kwa Muslim anasema hakika Rasul alayhi salatu wasalam alisema fi siyam yawm ashura katika funga siku ya ashura anataraji Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehea mwenye kufunga madhambi ya mwaka uliotangulia na kuna hadithi vile vile iliyopokewa na Ibn Abbas radhiya Allah subhanahu wa ta'ala zimfikia pamoja na wazazi wake anasema alimsikia Rasul alayhi salatu wasalam akisema la baqitu ila qabil la asumanna tasi' wal 'ashir annapo nikibahatikiwa kufika katika mwaka unaokuja basi nitafunga siku ya tisa na vile vile nitafunga siku ya kumi kwa hiyo hadithi hizi mbili zinaonesha ubora wa kufunga siku ya tisa na vile vile siku ya kumi na hiyo ndio bora zaidi ambayo kwamba inatakikana tuweze kuifanya tukiwepo na siha njema thania siyamu al-yawm al-ashir wal-hadi ashar ni kufunga siku ya kumi na vile vile kufunga siku ya kumi na moja ni hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala khalifu al-yahuda صوموا يوما قبله أو يوما بعده أخرجه أحمد وابن خزيمة زي بيلي ya kufunga ni kufunga siku ya kumi na vile vile siku ya kumi na moja kwa hadithi ilipokewa na Ibn Abbas radhiya Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie pamoja na mzazi wake anasema hakika nabi sallallahu alayhi wasallam alisema khalifu alyahud muwakhalifu mayahudi sumu yawman qablahu mufunge siku kabla hiyo siku ya ashura au yawman ba'da au siku baada ya hiyo siku ya Ashura yani ufunge siku ya tisa ama siku ya kumi na moja hii ni njia ya pili sawa njia ya pili ni kufunga siku ya kumi na siku ya kumi na moja kwa hiyo ni aidha mtu afunge siku kabla ama siku baada ilipokuja hadithi thalithan njia ya tatu na ya mwisho ni siyamu al-yawm at-tasi' wal-ashir walhadi ashar ni kufunga siku ya tisa na vile vile kufunga siku ya kumi na vile vile kufunga siku ya kumi na moja ni hadith ibn Abbas marfu'an sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu anasema njia ya tatu ni mtu kufunga siku tatu kwa mpigo siku ya tisa na siku ya kumi na siku ya kumi na moja na hadithi iliyokuja ni hii hadithi tuliyotangulia kusoma Ibn Abbas anasema Rasul alayhi salatu wasalam watu wafunge siku kabla ya hiyo siku ya Ashura ambayo kwamba ni siku ya tisa wa yauma ba'dahu na baada ya siku ya Ashura ambayo kwamba ni siku ya kumi na moja Naam na vile vile kuna njia ya mwisho rabi'an ni ifradul ashir bisiyam ni kuweza kufanya hiyo siku peke yake yani mtu kuweza kufunga siku ya kumi peke yake li hadithi ya biqatada inda Muslim ni vile vile imekuja katika hadithi ya biqatada uh, ambayo kwamba tulisoma hapo nyuma anairudia shekha akisema anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala fi siyam yawm ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qabla ana taraji rasul alayhi salatu wasalam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tamsamehea madhambi mwanadamu ya mwaka moja uliotangulia yule ambaye kwamba atafunga hiyo siku ya Ashura kwa hivyo kunazo njia nne ambazo kwamba Sheikh ametueleza bila ikhtisar njia ya kwanza kabisa ni kuweza kufunga siku ya tisa na siku ya kumi na hiyo ndio bora zaidi hadithi tuliitangulia kusema na njia ya pili ni njia ya kufunga siku ya kumi na kumi na moja hiyo ni njia ya pili na njia ya tatu ni kufunga siku ya tisa na kumi na kumi na moja naam na njia ya nne ni kufunga hiyo siku moja ambayo kwamba ni siku ya Ashura siku ya kumi ya huu mwezi wa Muharram kwa hiyo njia zote hizi zinafaa kutumiwa na atakayekuwa na uwezo endapo ukiwa na uwezo wa kufunga siku moja sawa endapo utakuwa na uwezo wa kufunga siku mbili ambayo kwamba ni siku ya tisa na kumi sawa endapo utakuwa na uwezo wa kufunga siku ya kumi na kumi na moja vile vile ni sawa na endapo utakuwa na eh, uwezo wa kufunga siku ya tisa na kumi na kumi na moja ni sawa lakini bora zaidi wanasema ni kufunga hiyo siku ya tisa na siku ya kumi Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia khair na kuwafuata Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie علم يعني منفع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك